Kontua da, nola, nola baita, ibonek betetzen dituela baldintzak guztiak, nola, nola bai, eh, lortzeko, en punto lau, hau da, balditzak teko askatzen inorez du eh, diskutitzen ez da eh, bai dertzen, nola baita, bai, hausitekin nazionaleko forentziak, bai e, azken perituak, izatatutako perituak, e, baila, Haren aldetik, e, bai, estatzen du oso, egoera oso larria da, da gula, ez, argi dago, dauka gaixotasun oso larria, atzera ezina, zenda ezina, eta nola eh, gaixotasunaren azken fasean gaudela, ez. Orban, horrekin nahiko izan gomen zen, nola bai, puntu edo balintzapeko azkatasuna emateko, ez baina ez du lortu. E, ilala biziko egoera dela itortu du epaileak, baina e, esan bezala, hau ipatuta ere, ardutako erabakia orduan e, legez kontrakoa dela esan genezake? edo hala ikusten Ez, argi garbi, osea, ba, noski, noski bai ez, osea, legea, nola baitu urratzen dute momentu, momentu honetan, eta zalatzeko da batez ere fiskala, ea, fiskalaren e, jarrera do papera kasu honetan, ez? Zer nola egiten du txantai bat, ez? Berak ez du onartuko, egon punto lauaren aplikazioa, eta hola, ematen badioen digute, berak errekurrituko du, eta bertan bera geratuko dela nola ateratzea dagoen egoeratik e, ibonen. Orduan, ikusita zen nolako larritasun dauka egoera, eta zen nolako balditzetan daude egiten du txantai bat, txantai bat esan ez, edo onartzen duzu hau, edo geratuko da dagoen e, balditzetan ez. E, beraz bai ibonek bai esan idek, ez dute eh, esan genezake beste aukerarik ukan, ez? hori, hori da, Baino. Hori da, hori da, orduan, oza, gara nola baite, e, beste bide bat batzuk, e, malditzapiko ba, askatasuna lortzeko baina momentuz, momentuz atera behar dugu alkalako espetxetik e, igon, ez, e, ze hori da, e, baldintzan oso oso kerra dira, oso, oso ez. Bai, e, ez ailtasun guztien gainetik inaki, e, epaiak abutako erabakia moldatu, aldatu daiteke, juridikoki beste ateren bat e, jotzerik bada? une honetan? Bai, hori da, kontua da, e, jasotako autoa berriro berbegiratuko da zeila labete barru. Ez? Orduan, aukera izango ditu aldi berean, nola aldatzeko egoera. Baina, bueno, ni edo guk zaiatzen gara beste bide batez e, jotzea, eta ea lortzen dugu por suspensión de condena tribunal sentenciadoren aurrean edo nola ikusiko dugu nola egiten dugu. Ez? Mm e, sei jabete e, barru aipatu duzu e, argi utzai, utzi nahi izan duzue e, iboni e, denbora gortzen ari zaiola ez ez dakita arrasateko ospitalera eraman behar baldin badute ere trasladoa lehen bailen egin dezatela Hori da, hori da, hori da, orduan eh, kontua da, lehen bailen atera behar dugu alkalatik, eta bueno, aukera bat da, gutxienez, hobetzeko egoera aitamenin eh, Eta hori da, zuzen, fiskalak egiten digun eh, txantaia mm, eh, eh, ez. E, noizko aurrikusia dago, e, traslada e, ebazpena egina da, baina eh, noizko datarik ez dut eman? Ez, ez. Hori da, moment, momentuz e, parte guztia daukagu bus, bus egun elegite bat aurkestuko, aurkesteko, gu bidali dugu ja nola baitidatzi bat ezan ez, ez dugula aurkestuko elegite egiliterik, orduan suposatzen dugu fiskara gauza bera egingo duela eta ja irmoa da auta. Orduan, ja, mendik aurrera, Sekretaria General de instituciones Esperitenzia delakoan egongo da aukerak trasladoa burutzeko, ez egiteko. Ongi ba, momentuz eh, horrekin geratuko gara ikusiko dugu, zen egun eta asteetan, ez da? Ba, en nolako garapena, baina espero duzu garapen azkar bat, trasladoa azkar egin izango dela? Bai, bai, eh, suposatzen dugu, bai, ez, eta ez, helikorik, unke eskaturi gaude, aber, zen nolako balditzaten baldintzaten egingo den e, trasladoa, eh? se traslado a batean kokaturik, kokatzen baldin badu honeten trasladoa pues pues charto gabe orduan un nahi duguna da izatea ambulantzia batekin edo bueno ea eh, ber nola egiten den e, trasladoa len bai eta zen nolako baldintzetan hori da gure kezka momentu honetan ez e, eta aldelarik akompainatua ez hori da hori da eta posible baldin bada akompainatua hori da Ibon Iparagirre Euskal Presoaren gaia ari aztertzen goizuntan eh, Euskal Igatietan, lehen zatietan, aferak juridikoki eman eh, duena epatu dugu, inaki goioaga abokatuarekin, orain etxerateko kide eta Ibon Iparagirren afera horbiletik segitzen duen urtziegazkin gurekin dugu. Egunon urtzi? Bai, egunon. Eh, ez dakit baden berririk Ibon Iparagirretaz nola den fisikoki edo moralki? Bueno, e, ba, zoritxarrez e, orain digan ere espetxean mantentzen dutela, eta bueno, e, ba, bera, ba, bere familia eta beste guztiek bezala, ba, oso kezkaturik, ba, egun bat pasatzen den bakoitzeko, ba, bere egoera larriagotu egiten delako ez, eta gero ba, bueno, ikusirik bere trasladoa ere, ba, e, lehen bai egin behar zela, baina nora indikan ere gauzatzen ez dela, ba, urduritasuna ere areagotu egiten da, eta gero trasladoa beraren ere nola izango den ere urduritasun horrek ere, ba, bueno, e, dauka igoni para bera, noski. Horeino, alkalamekon da, eh? ez dugu ez da aldaketarik? Ez, ez, horrengoz ez da inungo aldaketarik, eta ez da inungo berririk ere, noiz e, izango den eh, aldaketa hori. Baina, pentsatzen da, lehen e, abokatuak errandigun bezala, ondoko egunetan ala ere? Bai, espero dugu lehen bailen izatea, gutxienez aldaketa hori, ez da guneko genuken aldaketa, baina gutxienez, e, jake paia berak ere aldaketa hori e, bere alagin berrela esan duenez, ba, espero ez da horrela izan dut. Etxera elkarteak, ze irakurketa egiten du erabaki honekin? Ba, guretzako egia esan e, oso txantai krudel baten aurrean aurkitzen garela esaten dugu. Azken finean eh, lege guztien gainetika ba, berriz ere eh, ibon iparragirre preso mantentzea erabaki dutelako. Eta ez daukalako ezankarik ez bururik ez e, lege dikuspegitik ikusita, legeak argi eta garbi esaten dutelako, dauden informe guztiekin eta Ibonen kasua ikusirik e, etxean egon barko lukeela, era batera edo bestera, baina etxean egon barko lukeela bere senide eta lagun guztiekin eta e, tratatu izateko, bere gaixotasun horretaz tratatu izateko, Baina, bueno, humanidade aldetikan ikusita ere, dauka inungo zentzurik, ez? E, e inungo pertsonik e, honetan e, ez bali madu kudeltasun horretatikan begiratzen, e, argi izango luke eh, Ibon Iparragirre dago emezela egonda eh, ezin duela preso jarraitu. Eta bueno, eta zer esanik ez, eh, gaur egun aurkitzen garen egoeran, ez, bate prozesu baten aurrean, e, ematen ari diren, ematen diren pauso guztiak, nun e, bai Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Parlamentuak, Euskal Herriko Sindikatu ia guztiek, preso gaixo larrien askatasun eskatzen duten, eta Ibon Iparragirreren egoera larriena ikusirik nola dagoen, espetxe mantentzeak ba, eske ez dauka ez dauka inungo zentzurik e, begiratuta ere. Hmm, aldi beran harrituak izan zireste erabaki honekin beste beste zerbait espero sinotan? Bai, noski guk espero genuen e, eh, inungo dudarik gabe e, eh, Ibon Iparagirre etxera eramango zutela eta espetxetik anaterako zutela eta preso izateari utzi egin behar ziola. bai legeak horrela diolako eta bueno, azken mediku forenseen egin dituzten eh, proba guztiak eta emaitza guztiak ikusirik, ba, guk oso argi ikusten genuen e, eh, ibonetxen nagongo zela, eta hori zen espero genuena eh, epaileak berak e, erabakiko zuela. Baina beste behin ere, ba, Espainiako gobernu eta bere lankide guzti horiek ba, beste behin ere ba, harritu egin gaituzte eta zoritxarrez harritzen e, gaituzten bezala, ez? beti kontrako epaiak emanez eta ba hori presoaren aurka eta mi, gure sufrimendua areagotzeko eta nola ez Ibonena beraren ere areagotzeko beste pauso bat gehiagoren aurrean gaudela esamartu benuke. Arrasat, <clears throat> arrasatera ekarriko dute, hospital batera, zer da, os, ospital arrun bada, kartzela ospital bada, zer da zuzen? bueno, berez eh, ospital psikiatriko bada, baina eh, badauka eremu bat eh, preso entzako prestatua dagoena. Eh, horregatik horregatikan esaten dugu, eh, Ibon preso jarraituko duela, eremu horretara bideratuko dute, eta epaileak berako zabi utzi du, Ibon bigarrengo graduan mantentzen duela, espetxean, orduan, ba, bueno, eh, preso jarraituko luke, hospital batean, alkalamekon, baino hobeto gongo dala eh pentsatzen dugu eta neko argi ikusten dugu, horregatikan esaten dugu txantaiarena, ez, azkenean erabazi berdalako edo alkalamekon gelditzea edo ospital horretara eramatea, baina eh, ez da e, ibonek behar duena, ibonek momentu honetan behar duena da, bere familia eta zenbideen ondoan egon eta horretarako ere, bueno, bere gaixotasuna tratatu alitzateko ere beste duintasun batuen barruan egon dadin. Badakigu, zer baldintzetan izanen den arrasateko ospitale hortan, gela batean atera gabe, lotua ez lotua, bisitak eta bar? Ez, hori da beste datu bat, da, falta zeguna, ez da eh, gu horrelako kasurikan aurretikan izan inoiz, eta bueno, e, hori ere e, ba, duda hundia dira ez, e, nola izango den, bisitak nola izango diren, e, zaukerak egongo diren, guzti hori horrenikan e, eh, aidean dago, eta bueno, eh, iritsi bitartean eta ba, zingo dugu jakin ere, eh, ez nola tratatua izango den, ez da semideek ere, ba, ze aukerak izango dituzten berarekin egoteko, eta guzti hori horrenikan inkognita hundi bada bai. Hmm. Urtzi arrazkin etxerateko kidea eta gaia pixka bat orokortzeko, badakigu etxeratek azkarki eramaten duen gaia dela, preso eriena, gaixori direne presoena, gaur egun zenbat presoetaz ari girea kasu hortan? Ba, mementu honetan, hogeita bi presoet e, gaixo eta ari gera hitz egiten, amalau publikoak direnak, eta gero beste zortzi, ba, bueno, arrazi ezberdinen gatik publiko egitea ez dutenak, eta esan gara dago, hogeita bi preso gaixo larri horiek legedia eskutan hartuta, baina bai Espainiakoa, Frantziakoa, eta, bueno, internazional maian doden legedi guztik, eta hartuta e, denak kalean egon barko lukete. Orduan, e, gu gaina gaur egun e, eh, prozesu honetan eta inbestitz egiten denen eh, legeak errespetatu behar direla eta presoek ere legeen barruan sartu behar direla eta esatea ba, guri ba, zoritxarrez e, dugu egiten e, gaia oso larria delako, ez? baina nostraz, e, ikusi behar dugu batzuei eskatzen zaie, baina gero lege horiek bete arazi behar dituztenak direla epaileak, direla gobernuak, ba muzin egiten dituztela, beraien legei ere, eta barruan mantentzen dituztela, eta oso egoera larrien aurrean orkitzen garela, ibonena, e, esan genezak edela muturreko e, egoera bat, baina beste guztiak ere, zentsa egoera obeagoetan dauden ikan, eta inungo dudarik gabe etxerate jarraituko du lanean, ba, hogeita bi preso horiek, lehen bailen, e, kalera, atera azkenean, Ezeziozko legedien aurrean aurkitzen gara, eta ezeziozko legedi hori guztiak e, bertan bera utzi beharko ditugu lehen bailen. Mm, justuki urtzi, eh, Iboni Paragirek eh, iesa, iesa gaixotasuna du, eritasuna. Badira beste patologia batzuk azpimarratzekoak? Bai, eski, kari, gaixotasun eta zitze egiten ari garen honetan, e, iesa da ibone daukana, baina hitz egiten ari gara, e, minbizietaz, kanzarretaz, egiten ari gara, Eh, esklerosi izan nikoitzataz, itegare gara buruko gaixotasun larrietaz, Zabia gaixotasun senda ezinak eta oso larriak direnak eta batzuen kasuan e, beraien bizia arriskoan jartzen dutenak, baina beste batzuen kasuan bizitzen ere uzten ez dietenak, ez dituzte gaixotasun horrek agian hilko, baina bizitzen ere ez dieta utziko eta areta gutxiago espetxe barruan egonik. Hmm. Lehen aipatu duzu Espainiak eramaten duen, Espainiako gobernuak eramaten duen eh, politika euskal presoeri buruz arranen dugu. Frantziak, eh, Frantziako gobernuarekin elgarrizketak eh, eramaten ari dira momentu hontan, atzo atzo bilkura bat izan zen eh, Parisen. Nola, nola ikusten duzu eh, mugimendu hori? Bueno, guretzat eh, oso importantea da, ez? E, lehenengoz, e, baten guruan eseritzea ez bakarri, baitzik eta gainea biler hori publiko egitearena, bueno, oso oso, oso garrantzitsua da, ikusi gainea Euskal Herriaren izenean, delegazio, ze delegazio joaten den eh, ministeritzarekin hitz egitea, guretzako oso oso importantea da, eta bueno, e, espero deguna da, bingoz, e, eh, pausoat, ez, pausoak ikustea, e, bai egia da, 2000 mila mazazpi urte honetan, gauz asko e, aldatzen ari direla, eta, bueno, bide honean jartzen ari direla badiru diela, baina zoritxarrez eh, gure zenide preso politikoen inguruan inungo aldaketarik ez da egon. Egon balima da beti okarrerako aldaketak izan du dira, eta zesanik ez, ba, zenide eta lagun guztiontako ez. Ego berdin-berdinean jarraitzen dugu, 2000 amazazpia esieraren berdin-berdinean jarraitzen dugu hain bukaera honetan, Baina, e, berdin ere zingen ezak esan, ze beste urte bete pasada. Beste hainbat bidei pasadira, beste hainbat gastu ekonomiko, istripu, eta ba, zoritxarrez, e, gure egoera geroz eta okerragoa da. Orduan, bueno, bai, oso positibotza jotzen ditugu oso guzti horiek, baina espero dezagun lehen bai lehen, e, pauso horiek ere beretazko pausoak ematea gure sinide preso guztientzako. Mm, bukatzeko urtzi errazkin, e, amairuan manifestaldia eginen da, urtero legez e, Bilbon, handien berriz ere jendea iniz biltzea importantea da zuretako? Guretzako oso importantea da, e, gaina bi mazazpi urte honek oso argira kutsi digu gizartearen papera oso oso importantea izango dela bake prozesu honetan, etaren armagabetzearekin oso argiki ikusi genuen, eta guk beti esan dugu e, eh, gizartearen gan e, eh, ikaragarrizko konfiantza daukagula, badakigula gizarteak lortzen alduela e, eh, bloke haundi horiek mugiaraztea, eta beste behin ere, ba, dei egin, etxirat elkartetik, ba, amairuan, ba, alik eta zende gehien, partidu politiko, sindikatu, eragile sozial eta bakarnako gehienak bildu baitezen e, Bilbon, ba, bueno, exigentzia azkenean gizarteak esigitzen duen zerbait delako, eta denak biltzen bali magera, ba, argi dago, arri horiek mogitzea lortu genezakeela, eta gu konfiantza guztiak jartzen dugunez, ba, dei egiten dugu berriz ere, ba, denak bilbora joan gaitezen, e, eh, hau batez, ba, pauso horiek e, exigitzera.